Abner het na die bergland dat hy deur sy mag verover het. Hy het nasies voor sy volk uitverdrijf en aan sy volk een land als besitting gegee. Hy het daar die nasies woonplekke aan die stammen van Israël gegee. Maar hulle het God die allerhoogste getaard en teen om in opstand gekom. Hulle was niet aan sy geboeie gehoorzaam nie, net soos hulle voorvaders was hulle afvallig en ontrouw, so vals soos een onbetrouwbare wapen. Hulle het om vertoorn met hulle afgodsdienst op die hoogtes en om uitgetaard met hulle gesneden beelden. Toe God dit sien, het hy kwaad geword in Israël verwerp. Hy het die tabernakel en silo verwoes, die tent waarin hij onder die mensen gewoon het. Hy het die volk wat hy dier sy maag verober het, in ballingskap weggestuur, sy uitverkore volk in die maag van die vijand gegee. Hy het sy volk aan die zwaard oorgegee, kwaad geword vir die wat aan hom behoort. Die jong mannen het in die vier omgekom, daar is niet meer huwelijksedere vir die jong meisies gesing nie. Die priesters het dier die zwaard gesterf, die wees het niet kans gekry om hulle mans te begraven nie. Daarna het die Heere weer ingegryp. Dit was alsof hij geslaap het, soos iemand wat in een roes was en nou wakker geword het. Hy het sy vijanden teruggedryf en hulle vir altyd die eerloose neerlaag laat leid. Hij die geslag van Joseph verwerp en ten die stam Ephraim gekies. Hij die stam Jeda verkies, Sinsberg wat hij lief het. Hy het sy heiligdom hemeloog gebou en het soos die aarde voor altijd vast laat staan. Hij het David as sy dienaar gekies en om van die skaapkrale af weggeneem. Achter die lange roe het hy om weggehaal om sy volk Jacob, sy eiendom Israël, te verzorgen. David het die volk met toewijding verzorgen en hulle met oorleg geleid.